cune cio estas pli bona. Mangi, promeni, purigi, cae ec legi, cune cio estas pli bela. Tion montras studajo cun datumoi de pli ol quardec mil usonanoi. Sen depende de tio, cion ili jus faras, homoi estas pli felicei se ili ce ciu tagai activezoi ne estas solai. Silentae libro cluboi estas locoi cie legemuloi rencontigias por comuna silenta legado. Intersangio pri la legajoi ne estas deviga, cae la parto prenantoi restas ec oft tute fremdai unui al la aliai. La ideo ec estis en usono, sed intertempe oni trovas tiuin necutimain lego cluboin en la tuta mondo. Che giuste occupigio, quiu supposeble estas solezze, kiel legado, estas practicata tia maniere, tio je unua vido shainas esti contra intuitia. Sed evidente homoi estas en ciu vivo situatio cune mal pli solai au simple pli feliciai. Tion documentas usona studajo cun datumoi de quardec mil, naudec quar partoprenintoi. La homo estas comunetza besto, cae en socio, homoi, estas plei ofte pli contentai cae pli feliciai. Solezzo, ali flanke, povas ec causi malsanon. Tio estas lau esploroi suffice bone documentita. Gis nunai prilumigoi tamen supposigas, che tio ne validas por ciu esperto e sam grade sed principe por agrablai aferoi cae travivajoi qui in oni do shatas cum dividi ma la grabla devo chi al purigado au ci utaga plenumoi povas esti en sozio et plinervo strecai tion oni supposis gis nun kiel esploristoi de la Canada Universitato de Brita Colombio scribas, existas crome indicoe che quelcae activezoe, kiel exemple legado, donas en solezzo pli da gioio, cae efficas pli tranquillige. En tutte tamen laula esploristoi, estas ancorau un ne bone esplorite, ciù la cun estado cun aliae, causas plida felicio nur en certae situazioi, dum oni povas giui aliaen occupigioen nur prefere soletze. Cela regulae encetoi en cadro della usona temp usa supervido, la parto prenantoi devis detale prescribi la antauan tagon inclusive de ciui activezoi. Crome, ili devas indiki, ce tri hazarde electitai activezoi, kiel feliciae ili estas sur scalo de nul gises dum tiu activezo. Kiel tria puncto estis notite, ciu ili estis cetio solai au en socio cun aliai, fisice, au ce la telefono. Activezoi ciui estas de nature sociae, ciel exemple la prisorgado de familianoi, ne estis includitai en la analiso. Restis pli ol octec tipae ciutagai occupigioi, ciel activezoi en la doma strumeio, cae diversae libertempae activezoi. La resulto? Estes egale, cion oni faras. Preni benzinon, accetti, iri alla banco. Se oni estes cetio cune cun iu alia, tiam prescau ciam levigas la humoro. En la quar prilumigita iaroi aperis nur unu sola activezzo en la iaro 2021, ce ciu la humoro iomete suferis proce esto de iu alia. Nome, C'e la purigado de cui reio. Ec, se la statistica effetto de un uopa activezzo ne estas tre granda, oni ne subtaxu, laula esploristoi la efficon, vide alla multae ocasoi por ciu taga cun estado. Comuna mangiado cae trincado, lau la priugia analiso de la Canada esplorista te amo, estas aparte felicigai, sequite de voyaggiado, curado au promenado. Sed ec ce activezoi, ciuin oni tipe faras en solezzo, ciel do legado, la contexto restis signifa, laula studaggio por excludi la inversan effecton, nome che feliciae homoe pli emas serci la cunestadon cun aliae ol malfeliciae homoe, oni consideris ancau la humoran nivelon antau la activezoe. Fakte tio appenau efficis alla positivae contextoe. Se cio estas comune pli bona, cial homoe malgrau tio, faras tiom da aferoi solai. Demandi sin la esploristo e la fino de sia studo. La la evidenta clarigo estas, che ne ciam homoi estas en proximezzo, au disponeblai. Crome existas ancao aliae motivoi, ne nur la strebado e felicio. Inter alie, oni sola estas ce certai devoi pli rapida au pli effectiva. Exemple, se oni lernas por exameno. La resultoi pri la quariadoi da prilumigoi estas tre consistai. Tamen, la studaggio havas ancao malfortezoin, scribas la esploristoi fine. Inter alie, ne eblis consideri la qualiton de la sociai contactoi, ancau etsoin de personetso. Exemple, ciu iu estas tendenze pli extravertita au introvertita. Tiui etsoi ne estis bildigitae en la datumoi. Crome, la cultura fono povus ludi gravan rolon ce la priugio de sociai contactoi.